اگر به لباس بریزد برخورد کن لباس را باید عوض کرد و اگر همیشه برادر با او باشه همیشه کولش کنه یعنی نبا نجس نیست بزاق انسان پاکه بزاق انسان پاکه برادر کوچه باشه برادر بزرگ باشه انسان جنوبی باشه خانم حائزی باشه خانم نفاس باشه انسان معذور باشن کافر باشه مسلمان باشه از همه پاکن بزاق هم پاکه عرق هم پاکه مثلا کسی جنوب بود لباسی پوشید عرق کرد لباس خیر شد لباس نجس نمیشه کافر بود لباس عرقش برخورد کرد نجس نمیشه برادر کوچک هم باشه نجس نیست حالا شاید سوال بخاطرین پرسیدن که شیرخاره از شیر مادر شیر مادر هم نجس نیست چون هم خوردی و نخوردی استفراغ استفراغ اگر استفراغ دهنش پر باشه نجس است اگر دهن پر نباشه نجس نیست